Եթերում օրացույցն է։ Այսօր դեկտեմբերի 12-ն է, տարվա 346-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 627 թվականի այսօրը տեղի ունեցավ Նինվեի ճակատամարտը, բյուզանդական կայսրության եւ Սասանյան Պարսկաստանի միջև։ 1787 թվականին Փենսիլվանիան դարձավ Միացյալ Նահանգների երկրորդ նահանգը։ 1810 թվականի հենց այսօրը հիմնադրվեց Աստրախանի դրամատիկական թատրոնը։ 1911 թվականի այսօրը Դելին դարձավ Հնդկաստանի մայրաքաղաքը։ 1917 թվականի այսօրը Ֆրանսիայի Սեն-Միշել դե Մորեն կայարանում Իտալիայից զինվորներ տեղափոխող գնացքի վթարի հետևանքով մահացավ մոտ 700 մարդ։ 1936 թվականի այսօրը Երևանում բացվեց Մոսկվա կինոթատրոնը։ Մոսկվա կինոթատրոնը ընդգրկված է Երևանի կենտրոն համայնքի պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկում։ Կինոթատրոնը բացվել է հայկական առաջին հնչյունային ֆիլմի Պեպոյի ցուցադրումով։ Կինոթատրոնի շենքը կառուցվել է 1935-ից 36 թվականներին ճարտարապետներ Տիրան Երկանյանի եւ Գևոր Քոչարի նախագծով, քանդված Սուրբ Պողոս Պետրոս եկեղեցու տեղում։ Շինարարության շաբաթօրյակների մասնակցել են Armen ֆիլմի աշխատողները։ Կառուցումից հետո շենքը բազմիցս վերակառուցվել է 1960 թվականին Գևորգ Քոչարի եւ Թեյման Գևորգյանի նախագծով, 1983 թվականին ճարտարապետներ Բաղդասար Արզումանյանի, Արեգ Իսրայելյանի, Արսեն Մելիքյանի նախագծով։ Շենքի ճակատը զարդարված է հայտնի խորթային ֆիլմերի թեմաներով, խորականդակներով՝ Չապայև, Պեպո, Դավիթ Բեկ, Սայատնովա։ Կինոթատրոնի սեփականաշնորհումից հետո շենքը 1 տարով փակվել եւ վերաբացվել է 2000 թվականի սեպտեմբերին։ Կինոթատրոնին հարակից շատրվանը վերանորոգվել եւ վերաբացվել է 2010 թվականին։ Ունի 4 դահլիճներ. մեծ Կարմիր դահլիճ 491 նստատեղով, փոքր Կապույտ դահլիճ 350 նստատեղով, VIP 35 նստատեղ եւ Կարմիր փոքր դահլիճ 49 նստատեղ։ 2004 թվականից անցկացվում է միջազգային ոսկե ծիրան կինոփառատոնը։ Կազմակերպվում է նաեւ բրիտանական ֆիլմերի փառատոնը, Ռոլան մանկապատանեկան ֆիլմերի փառատոնը, Ռեանիմանիա անիմացիոն ֆիլմերի փառատոնը, ինչպես նաեւ ճապոնական, հնդկական, ֆրանսիական ֆիլմերի ցուցադրություններ եւ այլն։ Կինոցուցադրություններին զուգահեռ կինոթատրոնի սպասասրահում կազմակերպվում են բազմաբնույթ ցուցահանդեսներ եւ ցուցադրություններ։ Մոսկվա կինոթատրոնի շենքը դուրս է գալիս Շարլ Ազնավուրի հրապարակ, որտեղ նաեւ գտնվում են Golden Tulip հյուրանոցը, Ստանիսլավսկո անվան ռուսական պետական դրամատիկական թատրոնը, Հայաստանի նկարիչների միության շենքը եւ կենթանակերպի նշաններ շատրվանը։ Thank you. Այսօրը պատմության մեջ 1963 թվականի այսօրը Քենիան անկախացավ Մեծ Բրիտանիայից։ 2016 թվականի այսօրը Հալեպը ազատագրվեց գրոհայիններից։ Այսօրը ծնվել են 1902 թվականին հայ կոմպոզիտոր եւ դիրիժոր Ռուբեն Ստեփանյանը, 1906 թվականին իտալացի ֆուտբոլիստ, կիսապաշտպան եւ գլխավոր մարզիչ Պիետրո Սերանտոնին, 1913 թվականին հայ գրող Բենիկ Սեյրանյանը, 1914 թվականին հայ բանաստեղծ, արձակագիր եւ լրագրող Վահան Արամունին։ 1922 թվականի այսօրն է ծնվել գիտության գործիչ ու ֆիզիկոս Էմիլ Միրզաբեկյանը։ 1928 թվականին Ղրղыз արձակագիր Չինգիս Այթմատովը 1955 թվականին է ծնվել հայ նկարիչ Սարգիս Գարուկյանը։ 1958 թվականին հայ ազատամարտիկ Արցախյան ազատամարտի մասնակից Կարլեն Աբրամյանը։ Այսօր դեկտեմբերի 12-ն է։ Տարվա ավարտի մնաց 19 օր։